EH Baiko Alen Iriart eta etiketari gabeko Fabien Haientzak osatzen zuten hautagaitza da lehen atera bozkazalen kasik euneko hogeita hemen sortziarekin sorpresa baikora Alen Iriarten Senditu ginean hor jendeak eh, uh, bon, adostasunean sartzen zirera gue proposamenekin. Eh, urbiltasuna, hemengo problemak, hemengo, uh, aterabideak atzeman behar gintiela, bon, sendetu ginen zerbait. Bon, ez ginuen pentsatzen lehen biziko itzulian, hain gora izaitea biziki konten gira. Sorpresa handia, Fronte Nazionalaren emaitza da, bigarren itzulian izanen baita euneko amaseikakotx zazpi ardietxirik, Eskuineko alderdiak bere aurkeztuak ziren, alde batetik Forz 64eko Beotegi Duprat euneko amalauarekin eta bestetik UMP-UDiko Sanson etev horiek euneko amaikarekin, Florent Sansonek Fronte Nazionalaren emaitza eta horren kondu ezartzen du. Euh, la surprise, elle est grande. Euh, pour nous, bah, les institutions euh, du Modem avaient permis euh, euh, que nous nous rassemblions, euh, nous n'aurions pas le Front National au second tour. Maider Beotegik ez du uste bere alderdiaren obena denik. J'oserais pas dire, euh, dire cela parce que je crois que ça a été euh, un démarrage de deux équipes parallèlement. Et si c'est la faute à l'un, pourquoi ce serait pas la faute à l'autre et éventuellement à celui qui a eu le plus petit score Je trouve que c'est dommage d'aller sur ça. Par contre, tenir compte du score du FN pour l'avenir sur notre département. Bigarren itzulira begira, UNPek jadanik errandu etzula konsignarik emanen bere estatu mailako estrategia segituz, Alain Iriart, ez da besten sustengoen bea. Beikusiko eh, talden sustengua bakotsak eh, ara bere, bere responsabilitateak hartuko hartuko du eh, goasteko jende buruz jonen gira eta hekin mintzatuko gira azkenean ezpeitu uste taldek bozkatzen bena jendek eh, herritarrak dute bozkatzen